2008an Eusko Jaurlaritzak Euskadiko alderdi sozialista lehen dakaritzan zela irrati frekuentzien lehiaketa ireki zuen. Antxeta irratiak lehiaketa honetan parte hartu eta frekuentzia lortu zuelarik. Gobernu aldaketarekin frekuentzia lehiaketa honen emaitzak bertan bera utzi zituzten. Eta gerostik antxeta irratiak epaitegietara jodu donosti aldeko frekuentzia berreskuratzeko. Aste azken ontan Espainiako epaitegiko horrenak azken iritzia emango du baina momentuz penbeineko lizentziarekin emititzen hasi da. Horengo, Sanxeta Irrateak bidazo asko aldera begira duen programazioa zabaltzen ari da donostialdean. Baina datozen eia bateetan, programazio berezia eskainiko dute donosti eta inguruko beste sortzi herrietarako aiziber zapirain, antxeta irratiko koordinatzailea. Eta frekuentzia honi esker amaikarritara heltzen gara, tartean donostia eta horereta, beraz, irureun da berrogeita mairu mila biztanleren gana iristen gara. Jada ama urteko ibilbidea betea du antxeta irratiak, gora bera hondiko urteak izan dira, bereziki orain arte ez dugulako legearen aldetik inolako babesik eh, ukan, frekuentziai eh, dagokienez, beti ere bidasoren eh, alde honetan egoera alegal batean ibili baikara lanean. Beraz, eh, badirudi argia ikusten hasiko garela eta lau urtez luzatu den e, auzitegietako bide hau ba, amaitu egingo dela azkenean e, maiatzaren hogeita bostean. Antxeta irratiak donostialdean izanen duen frekuentzia berriaren aurkezpenean, arrosasareko jon aranburuk ere parte hartu du. Honen esanetan irrati elkarte eta komunitarioek dialean presentzia legalizatua izaiteko lanean jarraituko dutela azpimarratu du.